Beraz, eh, joko olimpikoak eh, gaur eh, hasi dira, beraz, errukbian eta futbolarekin, eta hasierako ekitaldia ostiralean izanen da. Hemen uh, zitugu, Nikolas, egunan? Egunan, zer moduz? Dikaintazu! Ba, oso ondo, eh? Bezarkada bat, eh, parizetik. <laughs> e, pixka bat aurkesten aldi guzu zure burua, nun bizi ziren, zer egiten duzun parixen, dena? Bai, bai, e, bai Nikola naiz, e, Tarra, eta bai, jatorriz e, gure familia bel, Euskal Herriko da. eta Euskalduna zen familia e, garai batera arte, eta nik e, ikasten dut Euskara. E, boa, izkuntza berez, berez kuratzeko. Eta bai, e, Parisen bizi naiz, eta ostalaritzan egiten dut lan, e, gaur egun e, jatetxe batez aduratzen naiz, eh, Pariseko zentroan. Mm, ados, e, justuki ostian aipatzu dudan bezala, hor gira aipatzeko pixkat e, Olimpia jokoen e, etojera, e, zu Parisen mm. bizi izanki, nola, nola senditzen duzu, senditzen dea jende urbiltzen ari dela Pariserat? Bai, bai, ba, ba egia esan, eh? momentuz eh, nahiko lasaia da, Paris. Lasaia eta eh, nola estatua ere, eh. egunero polizia eta soldadu asko, eh, ikusten ditugu kaleetan. eh, baita helikopteroak ere, dronak ere, eta, bueno, ez dakit, eh? imaginatzen dut, eh, udalak... Eh, Erritarrak lasaitu nahi dituela, baina handeste e, e, e polizia eh? erakutsiz, baina bo, jendearen gana ondorioak e, guztiz kontrakoak dira. Eh? Bai, kontuan hartuta, e, 2000 eta anabosteko eh? Pariseko atentatuak, eh? E, Bataklan atentatuak eh, gogoetan ditugula, eh? Paristarrok, mm. oraindik. Mm eta tentsio bat, eh? tentsio jakin bat eh, da. Hainbeste militar ikustea eh, ikusteagatik, eh. gure kaletan. Bai, bai. Justu, zemaki batzuen emaiteko, aipatua da, iru egun mila polizia izanen dela eh, egunero, mm -hmm. presente izanen dela kajiketan, e, eh, bai. gero mila bat eh, militar ere, gehia beste agente pribatu zonbaitzu ere, milaka mm agente pribatu, eta milakatan mintzo bai gira hor, eta zuk, bon, ba, beraz, Pariseko jendeak horrekiko askilasai maiten dituzu, ala ere? Bo, Paristar e, gehienek jadanik alde egin zuten Parisetik. E, e, problemak, e, eragozpenak e, e, hmm. e ekiditzeko. Baina, bueno, lan prezentziala egiten dut, be, kezkagarria da egoera. Eh? Ba, bai finanzialki pixka bat, oso lasaia delako Paris momentuz, bai e, segurtasun e, segurtasun eh. berriro eh bataklan orotzaipenak eh baditugu eh gogoetan oraindik eta atentatuei buruzko asko hitz egiten da eh orain arte paristarren artean eh? mm. Eta duzuki hori da hor gehiago aipatu ditugu polizia, militar eta soldaduen presentzia. E, me bestenaz, eguneroko bizian, badira traba batzu olimpiak eh, ba, jokoen eh, bai, dira? Mhm. ba, barkatu, bai, bai, bai, eh, e, egunero traba bat, eh, bizi, bizi dugu, eta eh, daki zuenez, eh, koloretako zonalde desberdinetan, banatzen da Paris, eta komeni da, eh, QR eh, kode bat zurekin izatea, eh, udalak eh, edo lanak emandakoa, eh, eta horrela, eh, puntu batetik bestera joan behar da, eh, azken egunotan. Eta, bueno, ez dakit, eh, baina eh, gera zona eh, batean bizigarela iruditzen zaigu, pixka-pixka bat. Bai. Eta bestalde badira beste hainbat ahlotan ere ditzen dena bai ere gajaio publikoetan edo latraba oh, batzu izaiten aldirenak? Bai. bai, bai, gajaio publikoetan, eh, ba, bo, metroetan uste dut eh, egoera nahiko ona dela, eh, orain arte, baina eh, gauzarik kezkagariena da RR ah, bai. eh, trena, Mm. hau da, eh, Pariseko inguruko trenak, eh, keskagarriak dira. Kontuan hartuta, normalean, eh, jadanik, e, matxurak eta atzerapenak e, eh, oikoak direla tren horietan. Eta, bueno, eh, zer pentsa joko olimpikoetan zehar, eh. mm. ez dakit, ez dakit oso, oso zalia izango da puntu e, batetik bestera. Mm, eta hori, ostirala, eh, ez baita ostiraleko ekitaldi hori oraindik eh, abiatua, beraz hortik geroago, behar da, ba. harri gehiago zailduko dira... desastre bat, eh? <laughs> Aurre ikusten dugu, eh, garaio publikoetan. Mm. Bai. Eta gero ere inflazioa edo presioena aipatuz, uh, joko olimpikoen eto eh, gerarekin uh, eh, presioen aldetik, ze gorakadak izan dira? Ba, bai, bai, bai, bai, bereziki ostalaritzan, eh? hau da hoteletan. Eta baina, bueno, momentuz, eh, aurretik esan dudanez, eh, honetan, Pariseko turismo sektorean, be, aurrik ikusitako fi, e, elburu finantzialak ez dira lotzen, eh? bat ez. Eh? Ez hoteletan, ez e, jatetxe guztietan. Eh? E, eta kezka da, pixka bat. Eh? Badakizu, eh? beharrezkoa da kuereko debat izatea, baina turista gehien geienek eh? ez dute be, informazio nahiko horik. Mm. Eh? QR kodeari eta jatetxe edo taberna batzuetara etori ezinik geratzen dira, eh, askotan. Hmm. Honetan datza eh, kezkarik handiena, e, ostara izan duguna. Eta zu, be, zu justuki ostatu batean edo jatetxe batean lan egiten duzu, bai. nola dira mhm. zure lan baldintzak, atxemaiten duzu aldaketa bat uh, senditzen dela hor, edo... Bo, ba, aldeketa konkretuena da, be, produktuen banaketak gauez egiten ditugu. Mm. Normalean, be, goizetan egiten ditugu, baina mm. trafikoa oso dentsoa izanez, be, gauez egiten mm. ditugu, ditugu eh, banaketak. Eta, bai, bai, aldaketa, aldaketa bat, eh? egin beharrezkoa da, gaur egun trafikoagatik. Eta beste puntu bat ere hainitz entzun dena ekaina bukaeran eta hainbat ikasleek horien mm -hmm. Eh, pixuen eh, ustera eh, bai. utzi behar bai, bai, izan dutela bai. diokoen eto zuk nola ikusi duzu hori? Ba, bai, bueno, nire aldetik, ba, Parisen bizi naiz, eta, dena erazagoa da, niretzat, mm. baina, ba, eskandalu bat zen, eh? Eh, horrela, eh? bat deskribatzen dugu, aipatzen duzun e, ikasleen kontua, eh? eta mm. eskandalu bat bezala, ikasten diogu kontu honi. Mm. Ez dakit nora eh, joan, joan ziren ikasle horiek, baina eskandalu bat da. Askotan horrela ikusten diogu kontu honi. Mm. Eta, eskandalu bezala. Eta azken galdera bat ere, eh, pixka bat eh, bai. kontekstu politikoaren uh, gainean, zuk uste duzu kontekstu politikoa ikusiz ere, be, horrek zituela gauzak uh, ahainatu uh, Olimpiak dioko etako giro horren horretan? ba, Mm ba, azken eguneko politikari dagokionez, be, ez egonkortasun, eh, momentu bat eh, bizi gara, eh, denok, eh, frantzian, eta eh, Parisen ere, noski baiatz, eta interesgarria da, turisten iritzia entzutea ere, eh, badakite horrelako egoera latz edo larri batean eh, bizigarela Parisen, eta nola baita eh, mesfidentza batekin joaten, joaten dira Parisera horregatik, eh? E, egoera politika txaragatik, nola baita. Mm. Mil esker hainitz, eh, Nikola, be galdera horiek eh, erantzuni. Ba, eta kura jaun, azken egun Ba, bai, bai, bai, bai. mil esker, bai, zaiatuko naiz. <laughs> Zanongi? Mil esker zuei, adio, adio.